uce akengeruntu erega indera iva hasi kandi ubwenge burarahukwa duce akengeruntu ikiganiro gica hirya no hino ibijyanye n'indero mu mashuri mugitegurirwa na radiyo isanganiro mu gihe mu burundi basanzwe bigisha mu rurimi rw'igifaransa hariho amashuri amwe yigisha mu rurimi rw'icyongereza ikiganiro cy'uno munsi tugiye gushimikira ku mashuri yigenga asanzwe yigisha mu bundi buryo ahanini ashimikira ku rurimi rw'icyongereza adasize inyuma ururimi rw'ikirundi igifaransa n'igiswahili mu ntango za kino kiganiro bamwe mu banyeshuri biga ku ishuri Discovery School iri muri quartier Gasenyi mu gisagara ca Bujumbura baratubwira ivyigwa bakurikirana none urabye akabusho kari ngaha n'akahe kubera muri ino minsi icyongereza kiri nka interinasiyonari uwize icyongereza uburonka amahirwe menshi kuronka akazi hanze niko bwarusha mbona kandi ko oh, icyongereza kivuga henshi urumva ukizi ufise amahirwe menshi yo kuronka akazi mu bihugu bikomakome nka USA cyangwa England urabye ibihugu nabyo bigize akarere ka afurika y'ubuseruko nka kenya urumva uzi icyongereza nawe utoba ururimi rwabo urashobora kuronka akazi hariya kuciga kirakenewe naho boba bakunda n'igifaransa nacyo nyine si kibi kuko ntawuzi byose bashaka kuzi igifaransa gusumba icyongereza mugabo n'icyongereza urumva aragishyiramo ingufu agaciro kanini ku ndimi zibiri icongereza hamwe n'ururimi rwacu ikirundi mugabo bifatanyije n'igifaransa icongereza rero twe ngaha kiri ku bice bishika mirongo umunani ku ijana mu gihe izo zindi ndimi zica zigira ivyo bindi bice turavye rero abanyeshuri baza bavuye mu mashure kubera ko baza bagomba kwiga icongereza cane mbere dusanga ari bo umwimbu wabo usanga ushimishije kubera ko baza bafise ishaka rirengeye ry'ababitanguriyemwo dufise uburyo bwinshi butandukanye bwo kwigisha bihagije turavuze icyo twita special education ni umwana tubonye afite akabazo na gatoyi mu vyigwa vyo mw'ishure duca tumujanamwo iryo shure dufise abigisha babizobereye bashika bane bize vya education baca bamushira ku rugezo rw'abandi agaca asubira ishuri ari ku rugezo rw'abandi ariko ntitumutesha umwanya w'ivyigwa dufata ya myanya y'amakarashishi ya myanya y'umuziki ya myanya y'akaruhuko ya myanya nyuma ya saa sita kugira ngo ace abandanye ivyo turafise n'amaclub y'iconge nange leta nta by'amakuru dishware cyangwa amaranforsoma dufise mugabo ababyeyi bazanye abo bana bama baca badusaba batora umwigisha tumuhaye tuzi nyene ko ashobora gushira ku rugezo rw'abandi bose uwo mwana agaca amufatira amezi abiri y'akaruhuko kenshi dukunda kubashira ku rugezo rw'abandi mu gihe c'akaruhuko aha ko mutigisha co kumwe n'abandi umwana aje yiga nko mu mashuri makuru makuru canke mato mato murakira abana bose baba baje ngaho twebwe ngaha twakira umwana uwo ari we wese mugabo kumusuzuma turafite ikibazo tumuha Kenya abavuye muri Uganda abavuye mu bihugu bivuga Icyongereza ntituraba ngo nuko avuye muri icyo gihugu abanza gukora ikibanzo benshi tubasubiza ku mwaka barimo canke tukabashira inyuma bivanye na systeme yacu dukorera akarusho ni kanini cyane ku ihangiro ryacu ni ugutegura umwana azoba kirumara ku buzima bwiwe ubuzima bw'igihugu mugabo no ku isi yose ntidutegura umwana kuba ikimazi gusa kuri we canke mu gihugu ciwe ahubwo kuba ikimazi ku isi yose nico gituma wumva dukorera ku ndimi zose duhiriwe duhishije East African Community isa nuko yaje hageze ko byahuye n'ihangiro ryacu abana ubagiye muhigana n'abandi banyeshuri b'ayandi mashuri turi mu bambere turashima kugera uno munsi akigoro ka leta y'u mu vy'indero iri irakora ko yashize ku rugezi rw'ayandi mashuri yose yo ku isi mu gukorana n'aya masisiteme agezweho mu kuva mu byambere tukaja mu bigezweho turabishima cyane natwe nivyo turimo ivyo rero tubona bifise akamaro kanini ko bizotuma umwana Burundi ahageze hose agira agaciro n'ijambo ko azoba yarerewe ku rugezi rumwe n'ayandi mahanga nayishakiye lucien ajejwe intwaro ku ishuri rya discovery school turavye ingene ivyigwa ngaha bimeze nuvuga nti systeme yo ngaha imeze nirya tumenyereye mu Burundi mu yandi mashuri ya leta cyangwa abikorera utwabo hariho ibyo duhurira ko? kubera ko ubu twebwe abanyeshuri uretse ko biga mu cyongereza mugabo hariho ibindi byigwa biga nk'igiswahili n'igifaransa baraciga reka ndetse urasanga n'ibindi byigwa muri leta cyangwa mu mashuri y'abikorera utwabo biga twebwe tubicako uhereye nk'umwaka wa mbere gushyika mu mwaka wa gatandatu hanyuma uri kuraraba akanovera k'inyigisho na kanovera nogira nti kadufitiye akamaro muri kazoza kuko usanga umwana ashobora kuja ku kwiga no hanze agakora ibibazo hamwe n'abandi banyeshuri bo mu bindi bihugu naho bamujyana muri amerika aragenda akiga kandi nta ngorane agira kuko bihora binashika bakagenda bakiga abanyeshuri bavuye ngaha kandi turonka amaraporo meza cyane ki umwana hashikiye ino twasanze ari sawa ibyo rero twe natwe biradutera n'intege si ibyo gusa murabona ko igihugu cyacu cy'u kiri muri East African Community muri kazoza uzosanga igihugu kizokenera abantu bize muri sisiteme y’icyongereza kugira ngo ngo dushobore kugira kompetanse hamwe n'ibindi bihugu duhana imbibi eh, ni gusa izindi ndimi ngaha musanzwe mwigisha n'ibyaha izindi ndimi dusanzwe twigisha ngaha igiswahili turacigisha ariko kandi n'igifaransa nacyo ntitugisiga inyuma n'ikirundi kubera yuko dusanzwe turi ku isi y'uburundi mu gihugu cyacu cy'uburundi abanyeshuri baracika abigisha tubakura ini wacu mu burundi icyo dukora turabagirira amastage de formation barahugurwa turarondera abandi bigisha baba expert bavuye muri amerika hariho n'abandi baza bavuye muri indi shyirahamwe ryitwa acsi dusanzwe dukorana ni ishure tuvuga ni association y'amashure rukristo akora mu rwego mpuzamakungu iryo shyirahamwe nyine ACSI twebwe dusanzwe turimwo nk'abamambure turakorana nabo ari nabo bazoduha icyitwa accreditation mbe ni kubera mwashimye kwigisha muri ubu buryo butandukanye n'ubu dusanzwe tumenyereye mu Burundi twashatse kugira difference kugira ngo ishyure ryacu rimenyekane atari ngaha mu Burundi gusa mu rwego ku isi yose nzima kugeza uno munsi bariko bararaba kuri internet tuza twumva umuntu ari mu Bwongereza adutelefoni atubwira ati nariko nariko ndarondera ishure umwana wanje azokwiga ko ngaho mu Burundi none nsanze ishure ry'iwanyu ririmwo mu mashure nashobora guprefera tire kubw'ivyo uca nzana umwana wanje tukaca tubwira ati kazi ico murumva ko ari catumye twebwe duhitamwo kwigisha muri no systeme kubera ko twashimye ko isi yose imenya ati mu burundi hari ishure kifera diferanse isi yose yimenya gute ubwo buryo mukoresha n'ubwawe interineti baciye ku ntunzenya kuri interineti barabona ati mu burundi hariho ishure ryitwa discovery school hanyuma tugaca tuba en contact turavugana umuntu ashoboye gutahura ibyanditse mu rurimi rw'icyongereza mu rurimi rw'igifaransa no gukwegera ko gusa kuko ibi ndabivuze mfatiye ku kuntu twigeze abanyeshuri bageze mu mwaka w'icyenda harageze igihe bakora konkuru iri mu gifaransa twebwe kugira ngo tubamenyereze byadufashe amezi atatu gusa baragiye barakora konkuru hanyuma bayikora mu rurimi rw'igifaransa baca barayitora amanota baronse mirongo inani n'atanu ku ijana urumva ko barakoze cyane kandi bariko barakora mu rurimi rw'igifaransa murabye nk'abanyeshuri baba bavuye ahandi bakaza kwiga ngaha mubona bavuye muri burya buryo bundi abarundi basanzwe bigamwo bakaza muri ubu buryo ubwanyu musanzwe mwigishamwo mubona baraja ku rugero n'abandi canke biragorana abo iyo baje bava mu mashuri yo ngaha iwacu mu gihugu turabamenyereza tumaze kubamenyereza baravamo bakagera ku rugero rw'abandi turafise n'abigisha bakora muri education specialize abo biga abigisha barabyigiye ni ukuvuga baca bafata abo bana bavuye kuri ayo yandi mashuri bakabamenyereza ururimi kuri centre islamique harondegwa abanyeshuri cumi babaye aba mbere mu mashuri arenga mirongo itanu twaronsemwo babiri muri abo cumi barondegwa bazoshobora guserukira uburundi muri east africa ico ngira murumva ko ari ikintu cyiza cyane si n'ivyo gusa twasanze amashuri amashure twariko turahiganwa nayo harabonetse abana bari baragiye kuhasaba ibibanza aho umuyobozi w'iryo shure avuga ko ururimi rw’icyongereza baruhaye ikibanza cya mbere ndabarushimana Jean Claude eh, ngaha kuri rino shure ururimi rw’icyongereza twaruhaye ikibanza kidasanzwe mugabo nkuko tuba twasabye gukora dusabye leta dutegerezwa gukurikiza programa ya leta ni ukuvuga rero twebwe turisunga programa ya leta mugo tugashira mu icongereza cinshi ni ukuvuga muri materinere abana batangura kugicongereza duhereye mu mwaka wa mbere mu gice cya mbere tubanza tukamenyereza ururimi rw'ifaransa mu gice ca kabiri tukaba dushira mu icongereza tuba twifuza ko baza kugera mu mwaka wa gatandatu izi ndimi zibiri bazivuga neza zose rero byumvikana ko leta kuba riba yaraduhaye ruhusha twebwe turagerageza gukurikiza uko leta iba yaraduhaye porogaramu twisunga mugabe icongereza nacyo tukagishyira ko intumbero idasanzwe kubera urabona ko icongereza kirukira kwira isi yose kandi natwe turiko turaja muri umuryango wa Afrika y'ubuseruko nico gituma icongereza tugiha uruhara rudasanzwe mu nyigisho dutanga turafise n'ikindi cigwa twigisha ahandi kumbure badakunda gushimikirako cane e, tugeze mu mwaka wa kabiri wa ekole fondamentale ca dutangura kubigisha n'iki cigwa ca informatike kuko tuzi ko muri igihe ca none ari cigwa gikenerwa cane arico kizobafasha mu buzima bwa misi yose mbega muriko muraraba iyi programme ya leta ni programme imwe mukorera ko y'icongereza mwavuze yuko mu byisunga aho bihuriye hoba ari hehe cyangwa hoba hariho n'ubudasa novuga ko hariho ubudasa kandi hari n'aho bihuriye aho bihuriye ni uko natwe dutegerezwa kwisunga iyi porogaramu ya leta ari ibi biharuro tukabyigisha mu gifaransa ari inyigisho menyesha ntarya bita etide d'umire tukayigisha mu gifaransa tukabyigisha ku buryo abana naho bajya gukora ikibazo gitanzwe na leta bagitora aho rero natwe novuga ngo hari ubudasa icongereza tugifise amasaha menshi kandi twisunga wanashaka porogaramu y'ibihugu bisanzwe bitanga ururimi rw'icyongereza tukisunga porogaramu yabo tukagenda tuyikurikirana kumbure tunaza kwerekana ibitabo dukoresha uraza kubona ko ari porogaramu y'ibindi bihugu twegeranye biri bikoresha ururimi rw'icyongereza intumbero no kudata intumbero ya leta mugabo ururimi rw'icyongereza turushira ko uburyo budasanzwe dufise n'umwigisha wa w'icyongereza basanzwe ari we akurikirana icyongereza muri aya mashuri mato mato yego cyane urumva hariho ubudasa na leta ko icyongereza tugiha umwanya munini ariko tudatanga bibaye iyi porogaramu ya leta nanjye tuguma tuyisunga kugira umwana adashoboye kujya kubandanya muri sisiteme y'icyongereza ashobore kubandanya muri iyi sisiteme ya leta bitamugoye n'ababandanya sisiteme ya leta no mu bibazo bya leta abana baramenya cyane ngaha mu ntara ya gitega abantu barabizi icyongereza urabye ubu kuri ino si kirakoreshwa cyane kandi utibagiye ko ni igihugu cyacu kiri umuryango wa afurika y'ubuseruko e, muri afurika y'ubuseruko nawe urazi n'ibihugu turi kumwe ko bikoresha ururimi rw'icyongereza cyane no mu bikorwa bakora barakoresha ururimi rw'icyongereza rero ibyo byaratuma twiyumvira ko abana twabigisha ururimi rw'icyongereza kugira bagire n'umwidegembyo w'aho boja kwiga eh, bashatse kubandanya amashuri muravuze iby'uko uburundi bwinjiye mu muryango w'ibihugu bya afurika y'ubuseruko mbiga nyine turi aho nyine akarusho naka eh akarusho kariho cyane kuko urabona kwinjira muri ibihugu bya afrika y'ubuseruko karusho kariho kanini haba mu bikorwa umuntu ashobora kujya gukorerayo waba kujya kwiga eka cyangwa kujya gusaba akazi gasanzwe gasaba yuko muri ibyo bihugu urumva baba bakoresha ururimi rw'icyongereza warashobora kuba ufise ubumenyi mugabo utashoboye kuronka amahirwe yo kwiga urwo rurimi udashobora kuronka akazi muri icyo gihugu rero nicyo gituma tuba tuvuga duti umwana amenya icyongereza cyongereza agaheza amashuri azoshobora kurondera akazi mu gihugu muri ibi bihugu bakoresha ururimi rw'icyongereza ashobore kwiga atangorane ashobore gusaba akazi kandi ashobore kugakora neza atangura nafise ubu nye turiko turarabira ishure riramaze igihe kitari gito mbega mwoba mugeze mu myaka ya kanga mumaze gusohora kangahe iri shuri ryatanguye mu bihumbi bibiri n'indwi dutangura na materinere eh, na bakeyi bakivuga primaire rigenda riraduga buke buke ubu rero turamaze gukora ibibazo bibiri barangije umwaka w'icenda kandi byagenze neza bamenye neza abo turamaze baramaze kuja mu yandi mashure haranamaze kuja kwiga muri ibi bihugu twa turadondagura e, ubu naho twarafashe igisata cya leta bita poste fondamentale naco nyene turiko turodufise igisata c'ubuhinga muri ico gisata c'ubuhinga rwo tugeze mu wa kabiri nkaho leta igeze tuvuga ko umwaka uza natwe uzotanga diplome nk'abandi kubera i poste fondamentale twa tukitangura kandi duteze kwisunga inyigisho za leta muri vyigwa twigisha havuye mu rimwe rw'icongereza gusa tuca tuvyigisha mu gifaransa ubu turacaye mu ntumbero ya leta cane mugabo naho nyene dufise umugambi wuko tuzogwiza tugira tuzgwiza ururimi rw’icyongereza e, muri ibyo byigwa hariho n'ikindi cigwa twigisha ngaha gitasasa n'icigishwa handi c'uburongozi bwiza bita leadership nk'ico naco nyene gitangwa mu rurimi rw’icyongereza twifuza ko tuzobandanya tugwiza no muri poste fondamentale ko twofata umwanya munini wo kugisha icyongereza naho nyene muriko muraraba abana mufise biga ngaha kuri iri shuri hariho abaza batangurira hagati baje bava ahandi bahora biga mu rurimi rw'ifaransa biga barashobora gukurikira bagatanga n'umwimbu umeze neza muri urwo rurimi rw'icyongereza abana bakiri bato burya n'abantu bafata n'ingoga kandi bashobora gukurikira iyo bashyitse turabona ko baza bafise ingorane zitari nke turabona ko biza bibagoye turabona ko bibagora mu minsi ya mbere mugabo natwe turahimiriza ababyeyi ko baba hafi bishobotse bakabaronderera ababafasha umwaka turamaze kubona ko umwaka uza guhera abana bamenyereye hama mu myaka ikurikira ukabona urabona ko biguma bigenda neza burya mbere wanashaka bisaba ishaka rero natwe turagerageza guhimiriza baba abavyeyi n'abigisha ugasanga ubwo rurimi rw'icongereza mbere ruraborohera gusumba n'ururimi rw'igifaransa bikagenda neza iminsi ya mbere niho baza bagitinya gusa ariko uko iminsi ihera urabona ko abana batera imbere neza eh, ariko dufise eh, ababifuza kuza kwiga ngaha ku ishuri batari bake turabona ko uburyo butugora ikindi burya ishuri abantu babo bari ko bararengana babona inyubakwa mugo hari ibindi bikoresho tuba dukeneye byinshi nabwiye nk'ico cigwa ca informatike turakenera ama mashini turakenera ibitabo turakenera ibyo zose bitwara uburyo bitatuma bitatworohereza ko twokuba kandi mashuri ngo duce twakira bose batwitura eh, twebwe cyane cyane tugomba gukunda ibibazo kuri ibi bitabo tuba hariho porogaramu dutegerezwa kurikiza ya leta ibitegerezwa kuva muri leta ikabisohora ayo tukaca natwe dutegerezwa kubirondera kugira tubikoreshe niho dukunda kugirira ingorane nk'ubu nk'iki gisata nakubwiye cy'ubuhinga siyanse ibitabo nk'umwaka wa kabiri byaratevye kuboneka mugo twebwe bibonetse tuba twiteguye kuca tubigura kugira tubandanye dukora Kamisi asangira abakize arongoye ishirahamwe ry'abavyeyi bishinze guteza imbere indero avuga ko ubwo buryo bwo kwigisha mu rurimi rw’icyongereza bufise akamaro kanini ah, iyi systeme ni systeme mu by'ukuri nziza yaba amashuri yose washaka n'aya leta n'andi ma privé boshoboye kwigisha muri iyi systeme bilingue ni ibintu byufasha abana kubera iyo uri kurarera cyane cyane ah, hariho amashuri naho yigisha nk'uko mubivuze muri sisiteme y'indimi zibiri mugabo bobo bakora n'ibibazo bya leta hariho n'abandi rero badakora ibibazo bya leta muri uwo mugwi harimo nk'amashuri ay'amambasade n'aho akorera mu burundi n’amashuri usanga agengwa n'amasezerano igihugu kiba cyaragiranye kimwe n'ikindi nka ecole française nka ecole belge ecole consulaire congolaise abo n'amashuri naho bigisha mu rurimi rumwe mugabo badakora ikibazo bivana n’amasezerano bari baragiranye gusa rero eh, impungenge twogira nuko usanga ayo mashuri kenshi mwarabibonye yuko n'amadiplome batanga atari amadiplome ya leta y'u Burundi mu bushikiranganje bw'indero hariho ibyo bita ekivaranse kugira bamwemerere gukora mu Burundi yazanye diplome yo hanze nuko arinda kurondera iyo ekivaranse haraho rero rimwe rimwe usanga ashobora kuba yarize muri systeme idapermita yuko iyo ekivaranse ayironka kubera ubushikiranganje bw'indero nyine n'icubu maze kugira bugenzure ayo madiplome yuko ayo madiplome ahuje n'amadiplome aba yaratanzwe mu Burundi gusa hariho amashuri cyane cyane y'abakongomani agwiriye mu makartier ayo mashuri yakira abana bayobewe mu mwaka w'icyenda systeme yo muri Kongo mugabo yakira abana bayobewe mu mwaka w'icyenda ngaho ah, nagira ngo yuko sisiteme n'ukuri Burundi ari sisiteme nziza twebwe ndabibona rimwe rimwe tugiye mu manama hanze mu manama ya yase twarize mu burundi urashobora kwisigura mu cyongereza naho utakivuga nk'umukenya nk'umutanzaniya mugabo uragisigura kandi bakacumva bakanagitahura bobo rero igifaransa kubera bo ntibagikozwa mugabo icyo nabonye bazi ni bonjour bamwe bamwe baratanguye kugurura amashuri rero y'igifaransa nabo baratanguye kugura amashuri ya ya bilinguisme akarusho akarusho nuko birafasha umwana gutegura akazoza biranafasha gutegura isoko ry'umurimo isoko ryaragutse ry'umurimo umuntu ashobora kuva ngaha mu Burundi akajya kurodera akaza ahandi hama hariho ama appel d'offre international murayumva bagahamagara mugabo ugasanga bavuga ati kuzi icongereza nakarusho canke bakavuga ati nicyongereza niyo langue de travail mugabo kubuza igifaransa naco nakarusho ndakwibutse w'ikiganiro ari dusha kengera untu aho turiko tukuyagira kubijanye n'amashure yigenga ahanini akoresha ururimi rw’icyongereza mu vyigwa tanga duca kengera erega inderiva hasi kandi umuntu araririye gukora canke atangwa gikorana umwete wose kugira ngo kigire umusaruro mwiza urumva ko leta yashyize mu ngiro urutonde rw'ururimi rw'icongereza mu yose mpamagarira abarezi n'abayobozi b’amashuri kubiha agaciro cane mu gushira gushyigikira abo barezi no gukurikirana uburyo bariko batanga ubwo bumenyi kugira ngo ntibwijane ndafise akamuntera baregwa abarezi abanyeshuri bashira umwete cane mu vy'indimi kuko nivyo biharuro vyiga mu rurimi bateza rero kugira guha agaciro kanini ururimi bashira akanovera mu ndimi bavyige cane babivugane uburyohe kugira ngo muri kazoza bizofashe igihugu kandi bitume igihugu kigira izina n'ijunja mu bindi bihugu kubera ko abazojayo nibo bazerekana ishusho n'igicapo c'uburundi mu vyo ikibazo bariko barakora byose Tamisi asangira abakize arongoye ishyirahamwe ry'ababyeyi gishinze guteza imbere indero nawe nyine abona ko leta yokurikirana ayo mashure twagira dusabe ubushikiranganje bw'indero ah, bukurikirane bene ayo mashure naho bigisha mu congereza canke mu gifaransa bayakurikirane kugira ah, za serivisi za inspection za ministeri ya education bujya bushikiranganji bujejwe indero mukurikirana iburabe yuko naho bigisha mu congereza bariko barigisha programme igihugu catanze Naishakiye Lucien ajejwe intwaro ku ishuri rya Discovery School abona ko nayandi mashuri ururimi rw’icyongereza batorushira inyuma akamo twotera leta nayandi mashure nk'amashure y'abikorera utwabo uko nabone ururimi rw’icyongereza batorushira inyuma kubera ko iyo turiko turaja tuzosanga twama duhiganwa n'ibihugu kitwa ko bikoresha ururimi rwicyongereza neza mu gihe rero tutazaba twariteguye imbere y'igihe tuzosanga byoshobora kutugora rero ko tugifite akanya ni byiza yuko icyongereza bacigisha abana ubwo leta mu gushyiramo ingufu ni uko yohimiriza kumbure muri porogaramu bafise bagashyiramo inyigisho z'ururimi rw'icyongereza dufate nk'ibiharuro abanyeshuri bakabyiga kubikora mu cyongereza barashobora kuba babikora mu gifaransa mugabo badashobora kubikora mu cyongereza none nibagenda gukora amahiganwa nko muri tanzania batazi gushobora gukora ibiharuro mu cyongereza urumva byoca bibagora leta rero aho irahafise uruhare runini kuko yashobora kwinjiza mu ururimi rw'icyongereza kandi bakarushinika bakurikira ubushikiranganje bw'indero bumenyesha ko hanini budakurikirana ayo mashure ariko buraba impamyabushobozi z'abanyeshuri basohoka kuri ayo mashure ni na hano duciye turangiriza kino kiganiro nshimire wowe wagikurikiranye nshimire n'abo twasangiye ikiyago christian nizigama natunganije kino kiganiro ndakwikebanuye ubwire ibihe byiza iwanyu cari ikiganiro duca kengeruntu ikiganiro gica hirya no hino ibijyanye n'indero mu mashuri mugitegurirwa na radiyo isanganiro